mese de pandemio mirinda spectaclo. Mese de terura pandemio quiu mortigas, isolas, cae malricigas milionoin da homoi, tamen aperas tiui quiui resistas per edifai el montroi de sentemo cae espero. Unu el tiai reagoi estas la lavango, da presentoi per interreto de la tiel nomatai sama momentai el sendoi. Multai el ili poste restas kiel filmai registrajoi. En la dudec quara de maio 2012, la reteio youtube.com regalis la mondon per uno el tiui raffinitai spectacloi la mond conata violoncellisto Yo-Yo Ma, dum pli ol du horoi sonigis tute sola en duon luma sobra sceneio, plei ofte cun i oculoi, la ses suitoin por violoncello de Johann Sebastian Bach. Ciel cutime, la virtuoso ne besonis rigardi partituron quiu spectis tiu travivis emociigan spectaclon. Suitoi estas sinsecvoi da componajoi por danzado tre oftai en la baroca periodo cae dum renesanzo. La suitoi de Bach por violoncello estas unu el la plei shatatai vergoi por tiu music instrumento ili estis verkitaj en la komenco de la dek oka jarcento en tute ses komponaĵoj komenciĝantaj ĉiam per preludo. Sekvas ĉiam la dancoj Almand, Courant, Saraband, du menuetoj au burré, au gavot, cae laste, gig. Oni consideras ilin plei profundai classicae musicajoi. La fama catalana violoncellisto Pablo Casals estis la unua quiu effective disconigis ilin en la comenzo de la dudeca iarcento. En la iaro 2019, tiui son registrajoi de Casals estis electitai por conservado en la biblioteco de la Usona Congresso, kiel culture, historie, estetike signifo plenae. Nun tempe, ili farigis de viga ero en la repertuaro de ciu eminenta violoncellisto. Crome, ili estis transcribitai por ludado per aliae music instrumentoi, violono, violo, gitaro, piano cae aliei. Yo-Yo Ma estas usonano il cin devena familio. Li nascidis en Pariso en la iaro 1955. Liei gepatroi estis musicistoi. Si cantistino, li dirigento cae componisto. La infano interesigis pri violoncello ec de sia quara a gioiaro. Chiam li estis o chiara, li simpresentis en la concerto cun la leggendetza Leonard Bernstein. Li studis en la Universitato de Harvard. Cune cun sia fratino, cio estas violonisto, li partoprenas en agado por musica educado por infanoi ecde laiaro 2006 lia nomo aperas en la listo de paz ambasadoroi de unuigintai nazioi. La interpretado de la suitoi de Bach fare de Yo-Yo Ma estas considerata kiel eminenta artajo. Sed lia repertuaro estas necredeble vasta. Ancao popularen canzonoin li registris exemple el Argentino, tangoin, cae Brasilo, crom jazo, africae tradiciae cantoi, cae musico por filmoi. Alia bela agado, estis lia partopreno en la Arab Israela Orchestro por Pazzo.